يقينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانفعنا ما علمتنا يا أكرم الأكرمين وزدنا علما يا أرحم الراحمين ثم أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede u tome do sudnjega dana. Na samom početku, cijenjeni slušatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što je najavljeno, mi ćemo se noćas družiti sa ovom i te kako za svakog muslimana bitnom temom. Naše predavanje ili druženje podijelit ćemo na četiri dijela. Nakon kratkog uvoda govorit ćemo o koristima, fadiletima dovi kao što je došlo u dokazima i tekstovima Kur'ana i Sunneta. Nakon toga ćemo progovoriti o nekim uslovima da bi dova bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju spomenut ćemo neke od adaba ili lijepi stvari koje bi trebale da se nađu prilikom upućivanja dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Cijena braćo i poštovane sestre, kao što znate, mi živimo u vremenu u kojem je se povećala ljubav za imetkom, izvori fesada i strasti, povećala su se iskušenja i problemi i u svemu tome vidi se velika potreba insana – za užetom koji će ga vezati za uzvišenog stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, u tome se vidi velika potreba za nečim što će očvrsnuti njegovo srce i učvrstiti čovjekov iman. Čovjek je u velikoj potrebi da stane pred svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, podigne ruke ponizno, skrušeno, da njemu povjeri svoje probleme i da od njega traži izlaz iz problema i da u tome nađe smiraj kakvog neće naći na drugom mjestu. Smiraj koji se ne može opisati riječima, a to je upućivanje dove Allahu subhanahu wa ta'ala. To je ono, cijena braćo i poštovane sestre, što ovog bjednog, siromašnog insana veže za njegovog stvoritelja, uzvišenog, milostivog. Da li smo se ikada zapitali I da li smo ikada razmišljali o Allahovoj subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama zato što nam je dozvolio da možemo njemu kao gospodaru da se obratimo sa svim svojim problemima i nedaćama koje nam se svakodnevno dešavaju. Da li mi kao muslimani znamo vrijednost toga? Da li znamo kakvo mjesto treba da zauzima dova u životu svakog čovjeka muslimana? da li smo svjesni da je to najjače oružje koje posjeduju muslimani? Da li smo svjesni činjenici da muslimani dok su svoje dove upućivali Allahu subhanahu wa ta'ala da su bili prvi u svemu? Čovjek kao slabić je u velikoj potrebi da pokuca na vrata uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ispolji svoju slabost ponizno iz potrebe za Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao što smo rekli, nakon kraćeg ovog uvoda spomenut ćemo samo neke od koristi dove koje su došle u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame kako bi se u našim srcima probudila želja za upućivanjem dove Allahu subhanahu wa ta'ala ne bili ovi tekstovi iz Kur'ana i sunneta bili razlogom da se u našim srcima probudi želja za upućivanjem dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Cijen na braću i poštovane sestre, da dova nema drugog fadla koristi osim onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri Beqara, bilo bi dovoljno. Poslušajmo Allahu subhanahu wa ta'ala govor gdje kaže... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Prijevod značenja ovog kuranskog ajeta bi bio A kada te robovi moji za mene upitaju Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Božijem poslaniku pa kaže a kada te robovi moji za mene upitaju ja sam blizu odazivam se njihovim dovama koji meni upute, pa neka se oni pokore meni i neka vjeruju u mene kako bi bili upućeni na pravi put. Ovaj ajet uljeva u srca vjernika povjerenje i pouzdanje. U ovom ajetu treba da spomenemo jednu anegdotu, a to je cina braću i poštovane sestre, kao što je svima vama, inša Allah, poznato, kada Allah Đelešanuhu u mnogim ajetima u Kur'anu govori o stvarima kojima ljudi dolaze i pitaju poslanika sallallahu alaihi wa sallame kada dolazi odgovor od Allaha subhanahu wa ta'ala uvijek taj odgovor počinje sa jednom riječu a to je reci pa tako naći ćemo na primjer kada pitaju ljudi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame o mlađacima jeselunaka anil ehille kul hije mevaqitu lin nas pitaju te ljudi o mlađacima reci Pa također u kuranskom ajetu pitaju te šta će udjeljivati, reci. Pitaju te o svetim mjesecima, reci. Pitaju te o mjesečnici, reci. Osim u ovom ajetu, cijena braćo i poštovane sestre, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَيَلَكَ عِبَادِي A kada te upitaju moji robovi o meni, ja sam blizu. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu nije spomenuo ovu riječ reci. A zašto? Zato da ne bude posrednika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova, pa makar taj posrednik bio najodabrani Allahu subhanahu wa ta'ala rob, Boži poslanik sallallahu alaihi wa selleme, ujedno naći ćemo u ovom ajetu veliki odgovor onim ljudima koji zagovaraju posredništvo između ljudi, koji upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala da je uslov dovljenja Allahu subhanahu wa ta'ala posredovanje nekih uglednika, šehova ili slično toga. Cijenjeni brate i poštovana sestro, treba da znaš da nema posrednika između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala podigni svoje ruke u koje god doba hoćeš Allah subhanahu wa ta'ala čuje tvoju dovu. I nemoj dozivati mrtvaca, niti šeha, već dozivaj Allaha subhanahu wa ta'ala uzvišenog gospodara, stvoritelja i onoga koji sve čuje i sve vidi. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame obraćajući se Ibnu Abbasu u poznatom hadisu pa kaže Ida se elte fes elillahe wa ide ste ante fes billah a kada tražiš traži od Allaha A ako tražiš utočište i zaštitu, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Cijin na braću i poštovani sestre, da li smo ikada razmišljali o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji i svoje milosti prema nama ljuti se ako ne tražimo od njega one naše svakodnevne potrebe. U hadisu koji je zabilježio imam Etirmidzić, a poznati hadijski ekspert, Muhammed Nasrudin El Albani za ovaj hadis je kazao da je dobar. Da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao Men lem jes'eli Allahe jagdabu alihi Onaj ko ne traži od Allaha subhanahu wa ta'ala svoje potrebe, Allah subhanahu wa ta'ala se ljuti na njega. Cini brate i poštovana sestro, Allah hoće od tebe da mu se poniziš, da od njega tražiš, a ne od nekog drugog, da tražiš od stvoritelja svemogućeg, plemenitog, milostivog, da pokažeš svoju slabost, svoje siromaštvo, potrebu za uzvišenim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. A zašto to sve? Iz razloga što je dova ibadet. U hadisu kojeg prenosi Nu'man ibn Bešir, radi ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao, Ed-du'a'u al ibade, zaista je dova ibadet. Ovaj hadis je također šejh Albani ocijenio vjerodostojnim. I ne samo to, već nema ništa draže i vrijednije kod Allaha subhanahu wa ta'ala od upućivanja dove. U hadisu kojeg je zabilježio imam Ahmed i imam El Buharić u svojoj poznatoj knjizi Edebul Mufred, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao lejse šeji ekrame ala Allahi mine du'a nema ništa plemenitije i bolje kod Allaha subhanahu wa ta'ala od upućivanja dovi njemu subhanahu wa ta'ala poslušajmo kako je arapski pjesnik iskazao ovo u lijepim stihovima الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله سبحانه وتعالى prevod ovi znaczy riječi ovog arapskog pjesnika bi bio Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji se ljuti ako ostavimo traženje od njega subhanahu wa ta'ala a beniju ademe ademovi potomci oni su ti koji kada se od njih nešto traži, oni se ljute. Zašto tu, ciljna braćo i poštovane sestre? Zato što je čovjek u duši siromah, pa makar bio od najbogatijih ljudi na zemlji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nasu innekum fukarau ila Allah Wallahu huwa l'ganiju l'hamid O ljudi, zaista ste vi svi siromasi, svi ste vi potrebni Allaha subhanahu wa ta'ala. O ljudi, znajte da ste svi potrebni Allahove milosti, kako god staleža da ste. Šta vrijedi bogatim bogatstvo kada im smrtne muke dođu ili kada se razboli? Može li se vlast i bogatstvo ljudi porediti sa vlašću i bogatstvom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Da li se moć i snaga čovjeka može porediti sa moći uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? أحب الله من قلبي وأقصده على دربي أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي أحب الله Poslušaj cijeni brate i poštovana sestro ovaj hadis koji puni srca mu'mina smirenošću, ubjeđenjem, čvrstinom. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed i Ebu Davud, a hadis je dobar, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao Inna Allahe hajijun, kerimun, jestahji iza rafa rađulu ilaihi jedeihi, en je ruddehuma sifran ho i betein. Allahu ekber. Poslušaj, prijevod ovog hadisa. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, Allah subhanahu wa ta'ala se stidi kada neko od njegovih robova podigne ruke tražeći nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala da te njegove ruke vrati prazne. Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa stidi se tebe o prolazniće. O ti koji si samo jedno malo stvorenje među mnogim stvorenjima Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kao stvoritelj zemlje i nebesa, stidi se tebe da tvoje ruke vrati prazne poznate hadis gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kada bi se iskupili svi ljudi na jednu dolinu pa svi zatražili od Allaha subhanahu wa ta'ala njihove potrebe i Allah subhanahu wa ta'ala da im ispuni ono što traži to ne bi umanjilo od Allahovog subhanahu wa ta'ala mulka i njegove vlasti ništa više nego kao što kada čovjek zamoči svoj prst u more pa izvadi prst i neka pogleda šta je od vode ostalo na njegovom prstu. Zaista su ovo hadisi koji i te kako nedvosmisleno ukazuju na vrijednost dove, također ukazuju na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji čuje hodanje crnog mrava ispod pećine u tamnoj noći. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je čuo govor ashabike koja je došla Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i žalila se na svoga muža. Povodom toga su objavljeni prvi ajeti sure El Mujadele gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala a Allah čuje razgovore vaše međusobne, jer Allah u istinu sve vidi i sve čuje. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha o ovom hadisu, ja sam bila u kraju sobi i nisam čula sve što je ta žena govorila poslaniku, a čuo ih je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa. Poslušajmo šta je Allah subhanahu wa ta'ala kazao Musau kada ga je poslao Fir'aunu. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى كاج الله سبحانه وتعالى obraćajući se Musa'u alaihi salam i njegovom bratu, idi, ti i tvoj brat, sa dokazima mojim, i neka sam vam ja uvijek na pameti, idite faraonu, on se doista osilio. Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao, gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas na muke nestavi ili da svaku mjeru u zlu prekorači. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgovara Musa'u alaihi selam i njegovom bratu, ne bojte se, ja sam s vama, ja sve čujem i vidim. Poslušajmo, cina braćo i poštovane sestre, ovaj hadis koji govori o fadiletu dove koje je zabilježio imam Buharij i imam Muslim od Ebu Musa el Eš'arija radijallahu ta'ala anhu da je rekao bili smo sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wasallame na putovanju pa su neki od ashaba podizali svoj glas tekbirajući i doveći Allahu subhanahu wa ta'ala, pa im je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wa selleme, o ljudi, snizite svoje glasove, ne dozivate gluhog, niti odsutnog, vi dozivate onoga koji čuje i vidi. I onaj koga dozivate bliži je nekome od vas od vrata njegove jahalici. Čina braću i poštovane sestre, nakon što smo spomenuli neke od fadileta i koristi činjenja dove, mislim da je dovoljno, iako bi se mnogo toga moglo još spomenuti ovom prilikom. Nakon toga preći ćemo da spomenemo nekoliko uslova, šartova primanja dove. Jer mnogi ljudi se žali i kažu dovio sam Allahu subhanahu wa ta'ala, ali mi se nije ispunilo ono što sam tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Da li smo ikada postavili sebi pitanje zašto molimo i tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala naše svakodnevne potrebe, ali na terenu vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala nije ispunio nama ono što smo tražili. Na samom početku treba spomenuti da čovjek iskren mu'min uvijek treba da posumlja u sebe, a ne u Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kao što smo citirali u ajetu, iz sure El Beqara Allah subhanahu wa ta'ala kaže a kada te upitaju robovi moji o meni ja sam blizu odazivam se njihovim dovama Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji obećao da će se odazvati našim dovama pa smo čak spomenuli i to da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji se ljuti ako ne tražimo od njega ali desi se nekada da ljudima ne bude ispunjeno ono što traži tada treba da korimo sebe i da preispitamo da li su se u našim dovama ispunili uslovi koji bi trebali da se ispune kako bi jedna dova bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je i tekako bitna tematika, stoga dobro poslušajte cijena braćo i poštovane sestre. Prva stvar jeste uslov koji nije samo uslov za ispravnost dove, već je to opći uslov za primanje svakog djela, a to je da to djelo bude iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Također i ova dova da bude iskreno upućena Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fed'u Allahe muhlisina lehu din i Allaha subhanahu wa ta'ala dozivajte iskreno mu vjeru ispovjedajte iskrenost je tajna primanja dove, a to je čišćenje dijela od svih primjesa širka. Svima nama je poznat hadis kojeg ne možemo citirati zbog njegove dužine, ali ćemo spomenuti samo ono što je vezano za ovu našu tematiku, a to je iskrenost prilikom činjenja dovi. Poznati hadis kada su trojica ljudi bili na putovanju, pa kada su zbog noći ušli u jednu pećinu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se jedna velika pećina odroni i padne na njihov ulaz, pa kada su vidjeli da nema drugog izlaza, onda su odlučili da od Allaha subhanahu wa ta'ala zatraži pomoć, pa su se dogovorili da svaki od njih spomene neko svoje djelo koje je uradio iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bi li to bilo razlogom da Allah subhanahu wa ta'ala otkloni od njih nedaću koja ih je zadesila, pa tako svaki od njih je spomenuo po jedno dijelo koje je vama manje više svima poznato, ali svaki od njih kada bi završavao svoju priču govorio bi o gospodaru, ako sam to učinio iskreno radi tebe, tražeći tvoje zadovoljstvo, učini da se ova pećina pomakne kako bi mogli nastaviti svoje putovanje i što im je Allah subhanahu wa ta'ala i udovoljio. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما Nakon što smo spomenuli prvi uslov ili šart primanja dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala i rekli smo da je to iskrenost, spomenut ćemo i drugi šart, a to je također općeniti šart za primanje svakog djela, a to je da bude to djelo u skladu sa onom, sa onim čime je došao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame. To ne znači da dova mora biti onako kako je došla od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, ali to je i te kako bolji. Također od uslova da bi dova bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da čovjek musliman pazi na svoje jelo i piće da ono bude halal. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame najbolje stvorenje, najbolji Allahu subhanahu wa ta'ala rob upućivao je svome stvoritelju sljedeću dovu Allahumma kfini bi halalike an haramik wa agnini bi fadlike amman sivak. O gospodaru, zaštiti me svojim halalom od tvoga harama i učini me neovisnim. Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme i te predavao veliku pažnju tome da njegova hrana, njegovo piće bude stečeno i da bude na halal način. Koliko je ljudi koji ne gledaju šta jedu, Ovdje kad kažemo ljudi, mislimo na našu braću muslimane. Ne gledaju šta jedu, već glavni njihov cilj je da se zasite, pa makar to bilo i sa haramom. I ne gledaju na koji način stiču i metak, koji će svakako jednog dana postati vlasništvo njihovih nasljednika. Muslimanu, da li si se ikada zapitao zašto si u svome životu varao, zašto si krao, zašto si davao mito? da bi to ostavio svojim nasljednicima. Svoje tijelo izlažeš vatri džehennemskog zbog svojih nasljednika. Zaista si veliki dobročinitelj. Zamislite si na braću i poštovane sestre, da li smo ikada razmišljali o tome da sve što stečemo od imetka, da će to jednoga dana postati vlasništvo naših nasljednika. Zato treba da se potrudimo da to stišemo na halal način, treba da znamo da će fini nemaju džepova i da nećemo ništa ponijeti sa sobom osim dobrih dijela. Zato treba da znamo sve što imamo napustit ćemo kao što su napustili mnogi prije nas – bez razlike da li bili kraljevi, da li bili carevi, presjednici, lopovi, dobri, pobožni, svi su oni otišli i iza njih je ostao njihov imetak. U vjerodostojnom hadisu Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kaže čovjek neće pomakijeti svoja stopala na sudnjem danu dok ne dadni odgovor za četiri stvari pa je spomenuo između ostalih stvari i imetak na koji način ga je čovjek stekao i na koji način ga je podijelio. To nikako, cijena braću i poštovane sestre, ne znači da čovjek ne treba raditi i sakupljati Suprotno tome čovjek treba da radi, ali treba da gleda da to bude na pošten i na halal način. Također, cijenini brate i poštovana sestro, ne smiješ dozvoliti sebi da te skupljanje i metka zauzme od ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, jer čovjek treba uvijek da ima u podsvijesti Kur'anski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ljude, niti džine, osim da me obožavaju. Tako čovjek, ako da prednost i metku njegovom sakupljanju nad Allahu subhanahu wa ta'ala, nad njegovim ibadetima, to znači da nema jasnu viziju zašto je stvoren na ovom dunjaluku. Boži poslanik sallallahu alihi wasallame jedne noći prevrtao se u svome krevetu pa ga je njegova supruga Aisha radijallahu ta'ala anha upitala o razlogu njegovog prevrtanja u krevetu, pa je rekao, našao sam jednu datulu na našem krevetu, pa sam je pojeo, pa sada se bojim da li je ta datula od sadake ili nije, a opće poznato je da je Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame bila zabranjena sadaka. Vidimo kako je Božiji poslanik sallallahu alihi wasallame i u nekim za nas malim stvarima obraćao pažnju da li je to halal ili nije. Zato ovi koji jedete bespravno i metke ljudi, uzimate mito, uzimate kamate, koji varate ljude, znajte da ne samo da je to zabranjeno, da je to haram, već je to razlog da Allah subhanahu wa ta'ala ne primi vašu dovu još na ovom dunjalučkom životu. A čovjeku, muslimanu, koji radi za ahiret ne treba mu veća kazna nego da mu Allah subhanahu wa ta'ala odbije njegovu dovu. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame jedne prilike spomenuo čovjeka koji je bio na putovanju, čupav, prašnjav, podignuti ruku prema nebu, govori, o gospodaru, o gospodaru, a njegova hrana je haram. On se hrani haramom i pije haram, oblači haram, odgojen je u haramu, pa kako da takvom bude primljena dova? Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame pri ovom čovjeku spomenuo mnoge osobine koje inače bivaju razlogom privanja, primanja dovi, ali na kraju ipak se to nije desilo, Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme spomenuje putnika, a opće poznato je da dova musafira je kod Allaha subhanahu wa ta'ala primljena. Također da je taj čovjek bio čupav ili prašnjav, Također, jadno i loše stanje biva razlogom da se Allah subhanahu wa ta'ala odazove svome robu. Podignuti ruku, također od razloga da Allah subhanahu wa ta'ala primi nečiju dovu jeste da čovjek podigne svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da govori o gospodaru, o gospodaru, ja rab, ja rab. Ali vidimo da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže ali njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram. Pa kako da se takvom primi njegova dova? يا بارئ نطفك يشملنا Znaj, cijeni brate i poštovana sestro, da je to samo jedna od ovodunjalučkih kazni i ne treba čovjeku, muslimanu, kao što smo rekli, veća kazna nego da mu Allah subhanahu wa ta'ala odbije njegovu dovu. Također, od uslova da bi bila dova primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da onaj koji dovi bude ubjeđen u Allahu subhanahu wa ta'ala moć i kudret da se Allah subhanahu wa ta'ala može odazvati tome robu. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed i At-Tirmidhi a hadis je dobar, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ud'u Allahe wa entum muqinune bil iđabe, dovite Allahu subhanahu wa ta'ala sa ubjeđenjem da će vam se odazvati. Također, Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهٍ Znajte da Allah ne prima dovu koja je izišla iz nemarnog srca. Spomenuo je jedan veliki islamski učenjak Imam El Kurtubić u svome tefsiru da je Ibrahim ibn Edhem jedan veliki pobožnjak i jedan veliki učenjak prolazio jednog dana kroz pijacu u mjestu koje se zove Basra. Pa je se okupio narod oko njega i rekli su mu o Ebu Ishaq. Šta je to? Mi dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ali Allah subhanahu wa ta'ala se ne odaziva našim dovama, pa im on kaže, to je iz razloga što ste svoja srca zaprljali sa deset stvari. Poslušaj, cijeni brate i poštovana sestro, ovih deset stvari koji je ovaj veliki mudrac, alim, pobožnjak, kazao tadašnjim stanovnicima Basri, pokušaj da vidiš da li išta od ovih stvari posjeduješ kako bi odstranio od sebe i kako bi Allah subhanahu wa ta'ala uslišao tvoje dove, a u osnovi ovi njegovi savjeti ovim ljudima su uzeti iz dova, iz hadisa i kuranskih ajta. Pa on kaže prva stvar zbog kojim se Allah subhanahu wa ta'ala ne odaziva vašim dovama jeste da ste spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala, a niste mu dali njegova prava. Mi nećemo mnogo komentarisati ova ove njegove savjete jer trebalo bi nam jedno kompletno predavanje da samo po nešto malo spomenemo o ovim njegovim savjetima, ali ako nešto ispomenemo neće biti viška. Pa kaže spoznali ste Allaha subhanehu wa ta'ala, ali mu niste dali njegova prava. Koliko je ljudi, cijena braćo i poštovane sestre, koji su spoznali Allahova subhanehu wa ta'ala prava kod njih, ali ne poštuju Allahova prava. Koliko je ljudi koji su zakazali na najvećim islamskim temeljima, kao što je namaz ili post. Druga stvar koja je razlogom odbijanja dove kaže zagovarate ljubav poslaniku, a ne radite po njegovom sunnetu, koliko je ljudi koji pozivaju u slijedženje Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame, ali njihova djela, njihov izgled je i te kako mnogo daleko od slijedženja Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame. Treća stvar, kaže vi učite Kur'an, ali ne radite po njemu. Vidite, on kaže, vi učite Kur'an, ali ne radite po njemu. A mi smo otišli još jednu stepenicu niže. Mi niti učimo Kur'an, niti radimo po njemu. Naši Kur'ani su zamotani u platno i ostavljeni u vetrine da se prašina kupi na njima. Allah Đelešanu kaže za Kur'an, Hudellil muttaqin, on je uputa bogobojaznim. Također, On kaže četvrti razlog što Allah subhanahu wa ta'ala odbija vaše dove jeste uživate Allahove blagodati, a niste zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Da li smo se ikada zapitali cijena braćo i poštovani sestre, da li smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogim blagodatima, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا a kada bi brojali Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, ne bi ih mogli izbrojati. Mnoge su blagodati Allah subhanahu wa ta'ala prema nama, samo kada bi počeli o blagodatima zdravlja da govorimo bilo bi dovoljno. On kaže, peta stvar, rekli ste da vam je šeitan neprijatelj, ali mu se niste suprostavljali. Šesto, rekli ste da je džennet istina, a ne radite za njega. Koliko ljudi tvrdi da vjeruje da postoji džennet, ali kada pogledamo u njegova djela vidjet ćemo da on negira tu. Također i rekli ste da je džehennem istina, a ne bježite od njega. Nažalost, vidimo da on opisuje te ljude da vjeruju da postoji džehennem, a koliko je ljudi kojima kada čovjek spomene nešto iz dženneta ili džehennema, kažu a koje se otuda vratio. Nažalost, to kažu ljudi koji se deklarišu kao muslimani, iako takve riječi su toliko krupne da bi čovjeka mogle izvesti iz njegove vjerije. Također on kaže i rekli ste da je smrt istina, a ne radite ništa da bi se pripremili za tu smrt. Ovom prilikom bi volio da spomenem neke stvari vezane za smrt, iako smo vremenski ograničeni, ali cijena braćo i poštovane sestre, treba da se pripremamo za moment koji ne znamo kada će nastupiti, ne znamo kada će doći melek smrti po našu dušu. Cijena braćo i poštovane sestre, nemojte da nasjednemo na šeitanske spletke pa da odgađamo teubu pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala za stare godine jer mnogo je ljudi koji su preselili kao mlade osobe. U tome treba da bude pouka onim koji su stariji od njih a i oni koji su mlađi od njih. Zato cijenjni brate i poštovana sestro, pripremaj se za susret sa svojim gospodarom, radeći ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljajući ono što ti je zabranio. Također on kaže i vi zakopajete svoje mrtve, ali ne uzimate nikakve puke iz toga. Nažalost, mi ćemo primijetiti veliki broj naše braće muslimana da odlaze na dženazu, ali da te dženaze ne ostavljaju nikakvog traga na njih. Čak suprotno tome, neki se smiju smognu hrabrosti da se smiju pa čak i na dženazama, ne uzimajući nikakve koristi istoga, ne znajući da će i oni jednoga dana također biti ispred džemata i da će biti oni kojima će se klanjati dženaza, a šta smo pripremili za tog momenta? Svako od nas neka postavi sebi to pitanje i neka da odgovor. Također on kaže i vi ste za zabranjeni, vi ste se zaokupirali razgovorom o tuđim mahanama, a zaboravili ste svoje mahane. Mislim da ovoj desetoj stvari ne treba komentara, jer svjedoci smo toga da muslimani u velikom broju i te kako su zapostavili svoje mahane, ali su zauzeti razgovorom i istraživanjem tuđih mahana i sigurno kada bi muslimani istraživali svoje mahane ne bi imali vremena zato što i svi imamo mnogo ne bi imali vremena da ispituju i da traže i da govore o tuđim mahanama. I na kraju ovog našeg predavanja ostaje nam da spomenemo nekoliko adaba, to jest lijepi stvari koje bi čovjek trebao da uradi prilikom dovljenja kako bi Allah subhanahu wa ta'ala prije ukabulio i prihvatio njegovu dovu. Allah, Allah, Allah. إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي Prva stvar jeste, cijena braću i poštovani sestre, da čovjek traži mubarek, blagoslovljena vremena za činjenje dovi. Ovdje treba spomenuti jednu stvar koja je i kako bitna i kada iz ovog našeg predavanja ne bi uzeli nikakvu korist osim ovu, mislim da bi bila dovoljna, a to je, cijena braćo i poštovane sestre, kada želimo da kažemo za neko vrijeme ili neko mjesto da je mu barek, da je beričetli, treba da posjedujemo argument iz šerijata za to, a to je da imamo kuranski dokaz ili Hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Zašto ovo govorimo? Iz razloga što ćemo naći veliki broj ljudi u našim predjelima, a i širom islamskog svijeta, da za mnoga vremena i za mnoga mjesta govore da su Mubarek, da su to dovilišta, da su to mjesta gdje se primaju dove, a u Allahovu i subhanahu wa ta'ala vjeri nema ništa po tom pitanju. Tako slobodno možemo kazati da u našoj plemenitoj Bosni nema nikakvo mjesto gdje šerijat kazao da se tu primaju dove. Zato moramo uzeti jedno generalno pravilo, ako želimo da kažemo za neko vrijeme ili neko mjesto da je mu barek, onda moramo posjedovati za to argument da li iz Kur'ana, da li iz sunneta. Pa sada, kao što smo rekli, čovjek treba da traži mu barek vremena prilikom činjenja dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo spomenuti samo neka od njih. Na primjer, dova u mjesecu Ramazanu, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao, tri osobe neće im biti dove odbijene postać za vrijeme iftara. Također, dova na dan Arefata, U vjerodostojnim hadisima Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kaže Inne ekrame duai jaume arafe Zaista je najbolja dova, dova na dan arefata Također dova na dan petak Mnogi hadisi su nam došli na tu temu da u toku dana petka ima jedno vrijeme kada Allah subhanahu wa ta'ala prima dove svojih robova. Također u zadnjoj trećini noći u hadisima koji su došli u najvjerodostojnim zbirkama hadisa kao što je Buharija i Muslim bilježi hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao Allah se spušta svake večeri na ovo dunjalučko nebo kada završi prva trećina noći i kaže ja sam melik, ja sam melik, ko mi sada dovu čini? da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko traži oprost pa da mu oprostim, sve dok se ne pojavi zora. Cijena braćo i poštovane sestre, gdje smo mi u ovim vremenima kada Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti silazi na ovo dunjalučko nebo i traži one ljude koji traži od Allaha subhanahu wa ta'ala neku od svojih potreba kako bi im to ispunio. Nažalost, naći ćemo velik broj muslimanske omladine da to vrijeme provodi ne samo na mjestima koja su, da kažemo, mubah i dozvoljena, već dosta puta na mjestima koja su zabranjena šerijatom. Također, od Mubarek vremena jeste između Ezana i Ikameta u hadisu kojeg je zabilježio imam Etirmidzidj od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame dova između Ezana i Ikameta se ne odbija. U Tirmizinoj predaji ovog hadisa se prenosi da su ashabi kazali Božijem poslaniku šta ćemo reći o Božiji poslaniće pa je rekao tražite el afije, lagodnost u vjeri na Dunjaluku i na Ahiretu. Nažalost, mi ćemo vidjeti velik broj muslimana da ne koriste ovo mubarek vrijeme, pa tako kada završi sa klanjanjem sunneta, imaju vremena do učenja i kameta da podignu ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da zatraži od njega one svoje potrebe koje imaju. Također od mubarek vremena jeste padanje kiši kao što je došlo u dobrim hadisima. Također od Mubarek vremena jeste činjenje dove na seđdi. U hadisu koji je zabilježio ima muslim, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, najbliže što bude insan, rob, svome gospodaru jeste dok je na seždi pa mnogo činite tada dovu. Također od adaba lijepi stvari prilikom činjenja dove jeste da onaj koji čini dovu bude skrušen Allahu subhanahu wa ta'ala. Također od adaba jeste nepožurivanje uslišavanja dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala u hadisu koji je zabilježio imam Buharić i muslim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao bit će uslišana dova sve dok ne bude požurivana dok ne bude požurivano sa njenim uslišavanjem A u muslimovoj predaji ovoga hadisa stoji da su ashabi rekli Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame a što je to požurivanje o Božiji poslaniće? Pa je rekao to je da neko kaže dovio sam, dovio sam, ali mi nije uslišano pa posusta i ostavi dovu. Također od adaba činjenja dove jeste da čovjek ne dovi za grijeh ili raskidanje rodbinskih veza. U hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je dobar, Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kaže nemojte dobiti protiv sebe, niti protiv djeci, niti protiv imetaka vaših, da ne bi pogodili ono vrijeme kada se primaju dove, pa će vaša dova biti uslišana. Nažalost, mi ćemo mnogo puta naći da mnogi muslimani, a naročito kada su u pitanju žene, dove protiv svoje djeci. Cijena braću i poštovane sestre, ovu naviku i te kako trebali bi pokušati da izbacimo iz našeg života, jer kao što smo vidjeli, može se desiti da pogodimo ono vrijeme kada se dove uslišavaju, pa da noša dova protiv našeg djeta bude uslišana. Također, od adaba jeste da čovjek pazi na svoju hranu. Poznati ashab, koji je bio poznat među ashabima da je bio od onih ljudi čije su dove bile makbul, primljene kod Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'd ibn Abi Waqqas kaže nisam podigao zalogaj prema svojim ustima, a da nisam znao njegovo porijeklo. Također od adaba činjenja dove to jest lijepi stvari, jeste naređivanje na dobro, a odvraćanje od zla. U hadisu koji je zabilježio imam Tirmizić, a hadis je dobar, od Huzeyfe radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao tako mi onog u čijoj ruci je moja duša ili ćete vi naređivati na dobro i zabranjivati zlo ili će Allah subhanahu wa ta'ala poslati na vas kaznu pa ćete ga dobiti i tražiti a on vam se neće odazivati. Mnogo je, cina braćo i poštovane sestre, adaba o kojima bi mogli govoriti, ali možda nekada drugi put i na kraju samo da spomenemo osobe koje su spomenute u hadisima da njihovi njihova dova neće biti odbijena kod Allaha subhanahu wa ta'ala pa tako na samom početku postač, pravedan, vladar ili maznum, kao što je došlo u poznatom hadisu Muaza, kada ga Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam šalje u Jemen pa mu kaže boj se dove mazluma jer između dove mazluma i Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakve zapreke. Također dova brata muslimana za brata muslimana, dova putnika i dova roditelja za svoju djecu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da usliša naše dove, da popravi stanje muslimana i da nas učini od onih ljudi čije će dove biti primljene kod njega. Amin. Subhaneke Allahumme ve bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve tubu ilaik. الكون يزول ولا بالدهر صحائف سؤددنا بنيت بالأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم